Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 35 անգամ։ Պարգևատրվել են փետրվարի 25-ին հակառակորդի հարձակման գործողությունը չեզոքացնելու ընթացքում աչքի ընկած զինծառայողները։ Ադրբեջանը հանունի քաղաքական շահերի պատրաստ է գնալ ծայրահեղ քայլերի։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ԱՄՆ կոնգրեսականներին է ներկայացրել ապրիլյան պատերազմում Ադրբեջանի կատարած վայրագությունները։ Խարվաճառում Վիկի ակումբ է բացվել։ Հայաստանի սահմանին բախումներ են տեղի ունեցել քրդերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի երկու ներկայացուցիչ դուրս են եկել քառորդ եզրափակիչ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի երազկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 35 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 450 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն այցելել է հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետեր եւ տեղում հանրապետության նախագահի ապարքևները հանձնել փետրվարի 25-ին հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հարցակողական գործողությունը չեզոքացնելու ընթացքում աչքի ընկած զինծառայողներին Շնորհակալություն հայտնելով ապարքեվատրվածներին գերազանց ծառայության համար եւ շնորհավորելով վերջիններիս գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից նման բարձր պատվի արժանանալու կապակցությամբ, բանակի հրամանատարը կոչ արել չթուլացնել զգոնությունը եւ միշտ պատրաստ լինել կանխելու հակառակորդի հետագա սադրանքները։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը հերքել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի վիրավորվելու մասին լուրերը։ Գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի վիրավորվելու մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նման տեղեկությունները պարտադիր ենթակա են ճշտման հայտնելուց առաջ Facebook-յան իր էջում գրել է Հովանիսյանը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում տեղեկություններ էին տարածվել, թե իբր պաշտպանության բանակի հրամանատարը վիրավորվել է։ Դուկլաս Մակլուրեր Հունաստանի Պելոպոնեսի համասարանին կից միջերկրական մերձավոր արևելյան եւ իսլամական հետազոտությունների կենտրոնի Հոիդա Հայդատի Հունաստանի հանձնախմբի եւ Պանդիո համասարանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել կայունությունը եւ անվտանգությունը Կովկասում, իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում խորագրով միջոցառում։ Որպես հիմնական բանախոս հանդես է եկել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, ով իր ելույթում անդրադարձ է կատարել Արցախում տեղի ունեցող գործընթացներին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությանը, ղարքավորման գործընթացի ներկա փուլին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության մի շարք խնդիրների։ Անդրադառնալով հակամարտության կարգավորման գործընթացին Կարեն Միրզոյանը նշել է, որ ապրիլյան ագրեսիան կասկածի տակ դրեց խաղաղ կարգավորման հերանեկարները եւ շեշտել, որ նման իրավիճակում առաջնային խնդիրը լիարժեք բանակցությունների վերականգնման համար պայմանների ստեղծումը ԱՄՆ Արևելյան ափի հայդատի գրասենյակի աջակցությամբ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը աշխատանքային այցով գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մարտի 15-ին եւ 16-ին նա կոնգրեսականներ Վալդաոին, Շիֆին եւ Մգավարնին ներկայացրել է մարդու իրավունքների ոլորտում արկա մտահոգությունները։ Մասնավորապես քննարկվել են ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կատարած վայրագությունները, ինչպես նաև Լապշինի գործը։ Հայաստանին հաջողվել է զգալի դիվանագիտական հաղթանակի հասնել Արցախի ներկայացուցչի մասնակցության վերաբերյալ Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Չիրագովն ընդդեմ Հայաստանի գործերի քննարկման հարցում Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեյում։ Այս մասին հայտարարել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը։ Ըստ նրա, հաշվի առնելով Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին Արցախի հանրապետության դիրքորոշումը Արցախի ներկայացուցիչների միջոցով հայտնելու անհրաժեշտությունը, սույն թվականի մարտին նախատեսված հանդիպման համար հայկական պատվիրակության կազմում ներառվել է նաև Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ գնահատականով կատարվածը հայ դիվանագիտության հաղթանակն է հանդիսանում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը ուսումնասիրել է դիզվառելիքի շուկան եւ Պետրոս սերվիս ընկերությունում բացահայտել խնդիրներ, որոնցով կզբաղվի դատախազությունը։ Այդ մասին հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանում դիզվարելիքի հետ կապված խնդիրների լայն քննարկումները քաղաքական եւ հասարակական դաշտում, մենք որպես ոլորտը համակարգող լիազոր մարմին իրականացրել ենք մի շարք աշխատանքներ, ասել են նա։ Ըստ նախարարի փորձակնության արդյունքներն արդեն հայտնի են։ Այսօր Արևիկ մանկական բուժմիավորումում հայօգնության ֆոնդի եւ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է մանկական հիվանդությունների անհետաձգելի բուժօգնություն թեմայով դասընթաց։ Բացման խոսքում Հայօգնության ֆոնդի առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Համբարձում Սիմոնյանը նշել է, որ իրենք արդեն 10 տարի է, ինչ իրականացնում են բժշկական ծրագրեր, կազմակերպում վերապատրաստման դասընթացներ։ Թեմաների հրատապությունը շատ կարևոր է։ Մենք ներկայացրել ենք 6 թեմա, որոնք անհրաժեշտ են տեղի մասնագետների համար։ Վաղը մենք նաև ցաներ հիվանդների ընդունելություն կկազմակերպենք, ասել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման եւ ինտենսիվ թերապիայի ղեկավար Աննա Չոբանյանը։ Դասընթացներին մասնակցում է Ստեփանակերտի եւ Արցախի շրջաններից շուրջ 50 բժիշկ։ Ծրագիրը գործնական է, նպատակ ունի օգնել բժիշկներին ցուցաբերելու որոշակի միջամտություններ, վերագնահատելու հիվանդի վիճակը եւ շարունակելու բուժումը, նշել է Արևիկ մանկական բուժմիավորման տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ հոգեվոր երաժիշտ Տեր Էմանուելի նվիրված երեկույթ, որին ներկա էր Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, հայերակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հյուրեր, արվեստասեր, հանրության ներկայացուցիչներ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Տեր Էմանուելը ապրել է կարճ, բայց շատ վառ ու անջնջելի հետք է թողել հոգևոր աշխարհում։ Զգացմունքային երաժիշտ, ով հախուրն էր արձագանքում ամեն ինչի։ Նրա համար չկար ուրիշի ցավ հասկացությունը, ապրում էր յուրաքանչյուրի հոգսով։ Թեմակալ առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի խոսքով. «Ինչպես սիրում էր Արցախը։ Նրա համար երբ որ Ամերիկա իրեն տեսա, ասաց կարող եմ գալ Արցախ։ Ասել կարծեմ թե պարտավոր է ամեն արցախցին գալ Արցախ։ Եկավ, թողեց այդ բարեկեցիկ կյանքը եկավ լցվեց մեր արորյային, իր ուժերի չափ փորձեց ամենը անել, չէ բարը չուներ, երբ որ իրեն դիմեինք, տերևանել համեք կազմակերպի, այստեղ խնդրում եմ ելույթ ունեցիր, մեր մշակույթը, մեր լավ ձայնը ծույց տանք, երբեք չեր զլանում։ Մի շարժման մեջ անընդհատ նորը փնտրող դիրապետում էր մի շարք մասնագիտությունների, նվակում էր տարբեր երաժշտական գործիքների վրա, օժտված էր ֆանտաստիկ ձայնով։ Տեր Էմանուելն այսօր էլ ապրում է մեր սրտերում։ Նա աղոթում է մեզ հետ ամեն Աստծո օր, նա մեր կողքին է։ Ունենալով ոչ միայն հոգևորական, ով ծառայից բնյալ ձևով Աստծուն, եւ իր Արցախի ժողովրդին Արեմանուելը հիանալի մանկավարժ էր, որին ուսանողները շատ սիրում, հարգում, և նրա կողքի ոչ միայն գիտելիք էին ստանում, այլ աճում, թե հոգեպես, հղկվում և գեղեցկանում արտակնապես։ Եվ այսօր նրանցից ոմանք ցանկացան իրենց վերեշտական ողջունով հիշատակել սիրելի ուսուցչին։ Այսօր հմուտ մանկավարժի սաներն այսպես են ողջունում իրենց սիրելի ուսուցչին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երեք Շուշիի Նարեկացի արվեստի կենտրոնում տեղի ունեցավ հայաստանաբնակ գրող հրապարակախոս Սպարտակ Ղարաբաղցյանի Արևի բնակավայր գրքի Արցախյան շնորհանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Շնորհանդեսի գեղարվեստական սկիզբը հետաքրքիր ու խորհրդավոր երեկո էր խոստանում։ Գրքի առաջին շնորհանդեսը դեկտեմբերին էր Բեյրութում։ Գրողը պարզաբանեց, թե ինչու է Արցախյան շնորհանդեսի համար հատկապես Շուշին ընտրել։ Շուշին սովորական քաղաք չէ, այլ Աստծո ծնկանը ստեղծված մի դրախտավայր։ Հատկանշական է, որ զրույցին իմաստ ու կարևորություն տվող հեղինակի գրքի շնորհանդեսն անցավ հենց զրույցի ձևաչափով, անկեղծության մղելով թե իրեն եւ թե միջոցառման մասնակիցներին։ Անտիկ Դանիելյանը գրքի առաջին ընթերցողներից է, նրա հոգում գրքից ստացած հույզերը խոր հետք են թողել։ Արևի բնակավայրը կարծես իմ հայրական տունն է, անկեղծացավ ընթերցասեր Տիկին Անտիկը։ Ընթերցանությունս կտրվել չէր լինի։ Ընթերցանության աղմթեր հոգիս թռավ, հասավ, մտքերս թռան, հասան հին վաղուց արդեն ավերված ծունրատունը, որ մայր չոքած հացեր թխում, որի բույրը իմ մանկության վերնագիրը դարձա։ Աչքերս լոճանում էին, այս չէի արգասնում։ Ես թվում է, թե հեղնակի դեմքը, ահա, ցանկանում են ձարից քամել կարոտ, հույս, հավատ, կորսյալ հայրենիք։ Գրքում հիշողությունը առանձնահատուկ կերպար է, կարոտը գործող անձ։ Հենց այդ պատճառով էլ այն հուզում է ընթերցողին։ Վարդգես Բաղարյանի գնահատմամբ առանց ուզմունքի հնարավոր չի կարդալ այդ պատմվածքները։ Ինչու որովհետև դա մեր մասին է։ Եվ ինչն է ինձ շատ դուր գալիս նաև քո գրելաձևի մեջ, որ դու քեզանով չես անում ամեն ինչը առաջին պլանում դու ես անց ես կացնում քո պրիզմայով այդ ամեն ինչը բայց դու ինչ որտեղ նույնիսկ շատ քիչ էս երևում։ Հեղինակի ոճը նույնպես յուրահատուկ է, նկատեց լրագրող վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Սպարտակը երկար նախադասություններ չի գրում։ Գրում է շտրիխային, մորզեական, բայց այնքան խորն է, եւ պարզ, եւ խորը եւ ընկղում ես մեջը ու դուրս գալ չես կարող ու չես էլ ուզում դուրս գալ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը ստեղծել է հայի հավաքական կերպարը։ Եթե ուզում ես ճանաչել աշխարհով մեկ սփռված հայությանը, կարող ես կարդալ արևի բնակավայրը, այնտեղ անպայման կգտնես քեզ ու քո մերձավորին, նշեց բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի արևի բնակավայրը գիրքը պատկերում է հայ ոգու նկարագիրը, կողմականչի արևաբույր ակունքը, սիրո եւ հավատի բնակավայրում ապրող սերունդների հավերժական ընթացքը։ Մարդկային կյանքի ողջ փիլիսոփայությունը հեղինակ ամփոփում է հայ բարի մեջ, բացահայտելով հայ ոգու տիեզերական գեղեցկությունը, հմայքը, առանձնահատուկ բնույթը, հողը, Մարդ, որի ամբողջ կյանքը հիշողություն է, այս բնութագրմանն արժանացած հեղինակի կյանքն աներևույթ թելերով կապված է մանկությանն ու հայրենի գյուղին։ Հեռավորը գողտրիկ այդ գյուղում ապրած իր տատիկին, որի հետ առնչվում են ոչ միայն երջանիկ հիշողությունները, այլև բարություն ասվածի ամենաանգրկուն իմաստը։ Արևի բնակավայրը հենց իր հարազատ գյուղն է, որտեղ արշալույսները միշտ բարի ու խաղաղ էին, եւ որտեղից թուրքը արևը չէր կարող գողանալ մեր լեռան այս կողմում մենք ենք ապրում, մյուս կողմում ազերներն են։ Ու միշտ արևը մեր կողմից է միշտ դուրս գալիս։ Իմ համար է թփարցուն էր։ Տատիս ասում էր, որ ընդեղով են ապրում, այնտենց անհամարական ասում էր թուրքերը։ Հետո որ մի օր հանկարծ բան եղավ, այդ վստացի որ արևը այն կողմից է դուրս։ Ես ասեցի, ոնց է, թուրքերը կարող է գողացել են, տատս ասաց, «Ղալատ են արել»։ Թուրքն ով ասաց, որ արևը գողանա։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը նաև սցենարիստ է մի շարք վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ։ Միջոցառումն ավարտվեց նրա հեղինակած 21-րդ դարի վանդալներ կարճամետրաժ ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակտուրեր Վիկիմեդիա Հայաստան կազմակերպության նախաձեռնությամբ Քարվաճառում Վիկիակում է բացվել։ Այս մասին ասել է Քարվաճառի Վիկիակումբի համակարգող Թամարա Գրիգորյանը եւ նշել, որ ակումբ կարող են հաճախել բոլոր ցանկացողները առանց տարիքային սահմանափակման։ Վիկի ակումբի համակարգողի խոսքով ակումբ հաճախող երեխաներն ընդլայնում են իրենց աշխարհընկալումը, գիտելիքներ ու ինտելեկտ են ձեռքբերում, գտնում նոր ընկերներ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն on-line դասեր կանցկացնի Հադրութի շրջանի Ազոխի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար։ Այս մասին ասել է համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը եւ նշել, որ on-line դասեր կանցկացվեն այն առարկաներից, որոնց մասով տվյալ դպրոցը ունի խնդիր՝ ուսուցչի պակաս կամ ոչ բավարար որակավորում ունեցող կադրեր։ Նա նշել է, որ իրենց նպատակն է Արցախի բոլոր դպրոցների հետ on-line կապ հաստատել, որ เป զի հերրահար ուսուցման միջոցով իրականացվեն ոչ միայն մասնագիտական կողմնորոշման, այլև վերապատրաստման դասընթացներ։ Այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցել է հռոմում անցկացվող ֆրանկոֆոնիայի ֆիլմերի 8-րդ փառատոնին ռեժիսոր Արամ Շահբազյանի «Մոսկվիչ» իմ սեր գեղարվեստական ֆիլմով։ Ֆիլմի ցուցադրման հետ կապված կազմակերպչական աշխատանքներին աջակցել էր Իտալիայում Հայաստանի տեսփանությունը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Գանձասարվանական համալիրի հարևանությամբ գործող Մատենադարանի մասնաճյուղը 2016-ին 11000 այցելու է ընդունել։ Այս մասին ասել է Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Վահան Տերղևոնդյանը։ Արցախի մասնաճյուղում առայժմ գործում է միայն թանգարանային մասը, սակայն մասնաճյուղը պետք է կատարի նաև հետազոտական գործառույթ, ինչի համար այստեղ շուտով կձևավորվի գրադարան ընթերցասրահը, կկազմակերպվեն ոչ մեծ գիտաշխովներ, գրքերի շնորհանդեսներ, իսկ ապագայում կձևավորվի ոչ մեծ գիտական կազմ։ Միջազգային լրահոսից Կալիֆոռնիա ներկայացնող դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը կոչ է արել ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների ենթահանձնաժողովին օժանդակել Հայաստանում փախստականների ընդունմանը, ինչպես նաև երկրի տնտեսական զարգացմանն ու տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության պահպանմանը։ Կոչ եմ անում նաև առաջնահերթություն համարել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունն ու զարգացումը, որն Ադրբեջանի կողմից անմիջական սպառնալիքի տակ է, նշել է Շիֆը։ Դեմոկրատ կոնգրեսականը կոչ է արել օժանդակել նաև հումանիտար գործունեությանը Լեռնային Ղարաբաղում, մասնավորապես ականաձերծման մասով, որն արդեն իսկ իրականացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Մարտի սկզբից Կարսում լարվածության բարձր մակարդակ է տիրում քուրդ եւ ադրբեջանցի բնակիչների միջև։ Գործը ասել է միջև զանգվածային ցույցերի, դանակահարության ու կրակոցների։ Կարսի ադրբեջանցի մի գործարար գնել է քաղաքի կենտրոնական մեծ հողակտոր հայկական պատմական շինություններով հանդերձ, ճակատային մասում հայերեն արցանագրություններով։ Նա փորձել է քանդել շինությունները տեղում հյուրանոցային համալիր կառուցելու մտադրությամբ։ Ադրբեջանցիների կողմից հայկական հետքերը մաքրելու քայլերին կարսի քրդերն են հիմնականում դիմակայում։ Այս անգամ գործը հասել է զանգվածային բախման։ Կարսում հայ զբոսաշրջիկների մեծ հոսք կա, որոնք էլ առաջին հերթին գնում են հայկական շինությունները դիտելու։ Ահա թե ինչու կարսի քրդերը փորձում են ամեն կերպ պահպանել դրանք։ Սիրիական բանակը հայտարարել է, որ խոցել է Իսրայելի ռազմաօթային ուժերի այն 4 ինքնաթիռներից մեկը, որոնք ներթափանցել էին Արաբական Հանրապետության օթային տարածք։ Մեր հակաօթային համակարգերը հակազդել են եւ բռնազավթված տարածքների վրա խոցել ինքնաթիռներից մեկը։ Վնասվածք է ստացել եւս մեկ ինքնաթիռ, մնացածները հեռացել են, ասված է Սիրիայի զինված ուժերի հրամանատարության հայտարարության մեջ։ Դրանում նշվում է, որ իսրայելական ուժի թիրախները եղել են Պալմիրայի շրջանում սիրիական բանակի օբյեկտները։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները միջազգային հետախուզում են հայտարարել ծննդով Բաքվից կնոջ նկատմամբ։ Այս մասին տեղեկությունը տեղադրված է Ինտերպոլի կայքում։ Նշվում է, որ 1992 թվականին ծնված Սիմատ Բաբաևան ծնվել է Բաքու քաղաքում, նա մեղադրվում է Ռուսաստանում անօրինական զինված խմբավորման կազմում գործունեություն վարելու մեջ։ Իրավապահ մարմինները նրա ձերբակալության համար դիմել են Ինտերպոլ։ Մարզասերների համար Ռումինիայի Բրայլա քաղաքում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի 18-ից 22 տարեկաների առաջնությունում ռինգ դուրս եկած Հայաստանի 4 ներկայացուցիչներից երկուսը հաղթանակ են տոնել եւ դուրս եկել քառորդ եզրափակիչ։ Այսօր ռինգ դուրս կգան եւ քառորդ եզրափակչի ուղեգրի համար կպայքարեն 56 կիլոգրամ քաշային Ալեն Դանիելյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Հրայր Շահվերդյանը։ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 ցելսիա, 3-ից 8 աստիճան։ Տաքություն։